А що я маю чути? Наче десь далеко тріщить лід. Я вибрався з ліхтарем на двір і прислухався. Звідки слинув уривчастий клекіт або дзвін, і я вдруге сіпнувся, коли в мене з поза спини майнула чиясь рука. Нонсен. Я сердито відступив. Переляків було задосить. Нансен сказав Пінгвіни. Нащо ви забрали ліхтар? почувся з намету роздратований голос лорда. Тепер я вже знав, що він тоді молився від страху, закликаючи на допомогу якихось древніх африканських богів. Мені було значно гірше. Я не міг апелювати навіть до бодай нікчемного божества, бо я в них не вірю. Ніч видалася важка для всіх. Коли на заході зійшов місяць, кинувши через чорну пустелю мерехтливий синій килимок, люди вже поснідали і поскладали намети. Нансен стояв коло переднього пса, бо змерзлі собаки страшенно нервували, їх доводилось угомовувати лясканням батога. І собаки хочуть додому, сказав лорд, закотуючи в дорогу обличчя сорочкою. За плечима в нього був спальний мішок. Мішки мали нести і Жак Антуан та Макмілан. Лорд з Макмілленом уже стояли біля нарт, а француз і досі тупцювався. Булат спитав, що вас непокоїть. Я зараз піду, відповів той і простяг Булатові компас. Ви тільки перевірте цю річ. Вона в повному порядку, сказав Булат. Жак Антуан розповів йому про свої нічні страхи, зловісне відчуття, ніби вони знову опинилися на айсбергу. Булат сказав, сьогодні вночі була магнітна буря. Але ж полярного сяйва не було. Ви дивилися? Жак Антуан кивнув. А Хмари? Йдіть ви під три чорти, весело вилаявся Жак Антуан і забрав компас. Ви мудрий Змій. Небо було і справді хмарне, а я з переляку трохи не здох. Валка рушила. Француз далеко попереду блимав ліхтарем, за ним йшли собаки. Крім наметів та харчів, на нартах лежали три тюленячі туші, далі ковиляв лижами Чорний лорд, а матроси Раймон тягли на мотузках ще двох тюленів. Тварини були важкі, але ковзали досить легко, хоча їх інколи заносило вбік, і тоді мерзлі туші глухо гупали, а мотузяні лямки боляче впиналися в плече. Люди подолали зо дві милі, і француз несподівано помахав ліхтарем. Булат покинув свого тюленя і під'їхав. А вона знову барахлить, сказав Жак Антуан і простяг йому компас. Магнітна стрілка часом здригалася і ледь помітно відходила вбік. Я спочатку не звернув уваги, бо коли йдеш, стрілка так чи так здригається. Ну, а тоді я звернувся на вас і помітив оті спалахи. Жак Антуан кивнув назад. Далеко за невеликою валкою людей, майже над самим обрієм, спалахували й гасли почечки тоненьких тьмяно-червоних стріл. Полярне сяйво грало дуже й дуже далеко, десь, може, над англійською базою Галлі бей, але компас відгукувався на ці електромагнітні розряди, і за кожним спалахом стрілка відхилялася на схід. Що робитимемо? спитав Булат, зібравши до себе всю групу. Треба йти. Обережно, але йти, висловився Макміллан. Лорд Омбо невпевнено покивав, у всьому покладаючись на думку друга. Жак Антуан спалахнув. Чого ви так бездумно киваєте? Знайшовся мені полярник з пустелі на ніб. Ви хоч приблизно уявляєте, що це таке? Не гарячкуйте спробував заспокоїти його матрос, але француза тепер важко було спинити. Краще скажіть, що ви пропонуєте. Він зробив виразний наголос на ви. Жак Антуан знітився, але вперто нахилив голову і відійшов однарт. Ми для цього обрали начальника. Несподівано для всіх озвався відлюдькуватий Раймон. Принаймні я ночувати на вчорашньому місці не збираюся. Треба йти, повторив Макміллан. Узяти трохи ліворуч і таки йти. Десь там.